Արաչիա Իգիլիկյան։ Երգիծական մանրապատումներ։ Էդիկ ով է։ Պոլոս մուկոշնուցի տրոտի գրանը գարեջիրի կրպակի մոտ կանգնած գարեջուր են խմում։ Կրպակից ոչ հեռու կաղալով մի անծանոթ մարդ է անցնում։ Ցիտրոն դիմում է Պոլոզին։ Դո Էդիկ ով է։ Ինչիղ թե ով է։ Էդիկ մի քանի պատերազմների մասնակից է։ Աշե, դոշին էլ երկու խաչկա կպցրած պատասխանում է Պոլոզը։ Բա հմի էդիկ ինչ կենե։ Հետաքրքրում է Ցիտրոն։ Էլ ինչ կա որ ինչ ենե։ Էնիկ իր առասնարել է։ Հիմի էլ ձերքերը հետևին պարապսարապ մանկուքա, որ մեկ-մեկ էլ մերժենք։ Պոլոս, լսել ես, կսեն ոստիկանը Փարոխին տարել է Պրիստավիկովը, ասում է Ցիտրոն։ Ինչի, ինչ է եղե։ Հարցում է Պոլոզը։ Անիծվածնելի հարբել է։ Չէ, ասում է Ցիտրոնը։ Հա ինչ է երե։ Սրա նրան քուֆր է տվե։ Չէ։ Կռիվ է երե։ Հա չէ։ Բա ինչի են տարե։ Պրիստավը ինոր ֆասոնի ներկարոտ։ Չէ, ասում է Ցիտրոն։ Գսեն թե նա խալխի քանդրանքով իշխանություններին միշտ բողոք է գրել։ Պրիստավը կարդացել է, հիացել է այդ գրազդիմումներով ու չի կրծե մերժի։ Գսեն հիմի էլ կանչել է ու արկելել։ Թող ուրիշները գրեն, որ մեկ-մեկ էլ մերժ ենք ասել է։ Ոստանչի Ենոկը Ոստանչի Ենոկը մեռել է։ Դուրը դրկից աս բարեկամ ցանոթու հարևան եկել հավաքվել են հանգուցյալի աճունու հողին հանձնելու։ Երբ Սուկոթափորը մոտենում էր գերեզմանոցին եւ ննջեցյալի դագաղը դնում են հանգստի քարին, Ղազարը սուսուփուս հետ է վերադառնում։ Ղազար, ինչու ես այդպես շուտ հետ դառնում։ Ամոթ է, մի կած մարդուն դնենք հողը, վրան մի մի բուր հող լցնենք, հարազատներին էլ մխիթարանքի խոսքեր ասենք, նոր վերադարձի։ Կշտամբում է Պոլոզը։ Է, այ մարդ, դուք էլ բանի վրա եք։ Ես քան որ եկա քիչ է, ինգսկի այդքան էլ չի գա իմ հետևից։ Էլ ինչ եք ուզում։ Ասում ու թևերը թափահարելով գնում բայց ինձ թաղել չեք կռնա։ Մի գիրակի օր Պոլոզմո գոչուցի տրոմփարովն ու Զարենենց ավոն վարդապետի բաղում քեֆ էին անում։ Ջան ասում, ջան էին լսում։ Հիշում ծիծաղում էին անցած դեպքերի ու անցքերի վրա։ Թամադան ինչպես միշտ Պոլոզմո գոչներ։ Նա առանձին առանձին խմում էր ներկա գտնողների կենացը, նրանց մասին քաղցր ու հաճելի խոսքեր ասում, սրախոսում եւ ծիծաղեցնում։ Վերջում ցիտրոն առաջարկում է խմել թամադա Պոլոզմոկո չկենացը։ Իսի բաժակը թող մեր մենց աղբոր գենացներնի։ Արևը դեր գարաբրի։ Գլխներիցս ամբագաս եղնիս։ Իմ կարճ խելքով առանց քեզի մենք կորացենք։ Ինչի պիտի եղնի մեր վիճակը, չիդեմ։ Պոլոզը ընդհատում է ցիտրոին։ Ճիշտ կսես, ճիշտ կսես, ցիտրո, որ մեռնիմ։ Ինչ պիտի ենեք։ Բոլորը իրար երեսի են նայում, իրոք ինչ պիտի անեն։ Հեչ դարմինի Պոլոս ջան, ասում է Փարոխը։ Հենց որ մեռար, էքսյորը առոք Փարոխ մարմինդ կտանենք ու հողին կհանձնենք։ Ախր վախենում եմ չկրնակ։ Ինչի՞։ Է դորեն հեշտ բան։ Հեշտը հեշտ է, հողնել կլսնեք վրես, բայց ինձի թաղել չեք կրնա։ ավտովթար։ Մի օր Երևանում Աստաֆյան փողոցով ցած իջնելիս Պոլոսմոգոջը հանկարծ տեսնում է, որ տրամվայն ու մի բեռնատար ավտոմեքենա իրար դիպան ճարտուխուրտ եղան։ Մարտիկ երկու խմբի բաժանվեցին, սկսեցին վիճել։ Մեկն ասում է տրամվայի վարորդն է մեղավոր, մյուսը թե բեռնատարի վարորդը։ Պոլոզը տեսնելով որ վեճը երկարանում է, բարձրաձայն ասում է. «Այ ժողովուրդ, ավարիան կրնար չեղներ, եթե տրամվայի շոֆերը մետր տրամվայի աչք քաշեր»։ Լեզուտ շարժե, լեզուտ։ Պոլոս Մուկուչը մտնում է խանութ գնումներ կատարելու։ Խանութի վարիչը Օնեսը սովորականից ģեր մարդ էր եւ ուներ չափազանց մեծ գլուխ։ Քչախոսել էր։ Ինքն ասում էր ինքը լսում։ Դրա համար էլ քաղաքացիք նրան լալ Օնես էին ասում։ Հաջախորդների բոլոր հարցերին պատասխանում էր գլխի շարժումով, ուսերը թոթվելով։ Մի օր Պոլոս Մուկուչը մտնում է Օնեսի խանութը։ Բարև Օնես ախպեր, քեֆդ հալդ, ինչ կես։ Օնեսը անորոշ շարժում է գլուխը եւ ուսերը վեր քաշում։ Օնես, հանդու չայ ունես։ Օնեսը գլխով բացասական շարժում է անում։ Ղազնաֆիլ, օնեսը գլխով նշան է անում, որը դեռ չունի։ Պոլոսը թվարկում է իրեն հարկավոր բոլոր ապրանքները, իսկ Օնեսը բոլոր հարցերին պատասխանում է գլխի բացասական շարժումով։ Պոլոզի համբերությունը հատնում է. «Ծո Օնես, ինչի բերանը չես բանավ» թամոց գլուխդ շարժելու փոխարեն միջի լեզուդ շարժի էլի, ասում է ու զայրացած դուրս գալիս։ Համեցիր։ Փարուխը կորցնում է տան ճամփան եւ անակնկալ հայտնվում ձորի բողազում։ Ոտքը սայթակում է եւ ընկնում ջրափոսի մեջ։ Ընկնում է ու աչքը փակում։ Նրա մոտից խարխափելով անցնում է Պոլոս Մուկոչը։ Տեսնելով ջրի մեջ ընկածին հարցնում է. «Ո՞վ ես ախպեր ջան, ձեն հանե»։ «Ա քեզ ինչ թե ով եմ»։ «Թե դուն էլ պարգել կուզես, կողքից հարմար տեղ կա, համեցիր»։ Ասինք ծնգելի Պոլոզ Մուկուշն ու Ցիտրոն գործով գնացած են լինում Թիֆլիս։ Վերադարձի համար երկաթգծի 1 տոմսի փող են ունենում, ամբողջ փողը կամուն են տվել։ Մի տոմս են գնում, այն էլ վերցնում է Պոլոզը։ Ծո բայմ հալս ինչ պետք է եղնի, վախեցած վրա է վերում Ցիտրոն։ Հեչ մի վախենա, խորհուրդ է տալիս Պոլոզը։ Դուն կնստես թախտին, կուչ կգաս, ես մի շորում կգցեմ վրեդ, ստուգողով որ գաու հարցնե, թե ինչ է կսեմ, էջ, պղինձ է։ Հասկացա։ Ա, հասկացա։ Գնացքը նոր էր հասել նավթլուղ, ստուգողը ներս է մտնում։ Բիլետի, բիլետի։ Պոլոզը շորը գցում է Citroën-ի գլխին, կուպեի դուռը բացում եւ առաջ անցնելով ցույց տալիս Տոմսը։ «Բասա ինչ է» հարցնում է ստուգողը։ «Պղնձի աման է, մեր օղլուշաղի համար է մարը»։ Ստուգողը ձերքի մեծ բանալիով խփում է ուղիղ ցիտրոյի գլխին, սա ուժեղ ցավեզգում, բայց մի կերպ արտասանում է։ Ծնգ։ Ստուգողը կասկածում է, երկրորդ անգամ է խփում, այս անգամ ավելի ուժեղ։ Ցիտրոն ցավից կուչ է գալիս ու խեղդված ձայնով շշնջում. «Տո ինչու ցակ, ըշտե ասի ծնգելի, ելիչ կուզես, յա»։ Զախորդ օրերը Մի օր Պոլոս Մկուչը հանդիպում է մեր նշանավոր աշուղ Ջիվանու որդուն Գարեգին Լևոնյանին։ Գիտես չէ, որ մենք քո հորը աշտելու չափ գսիրենք։ Ինոր անուշ երկերը մեզ շատ դուր կուկան։ ՀՄՍ վերջերս հորիցդ շատ բեդամաղ եմ։ Ինչու՞, հարցնում է Լևոնյանը։ Էնոր համար, որ իր երկերից մեկի մեջ սուտ բաներ կգրե։ Ինչ ես ասում, մուկու ճախբեր, իմ հայրը սուտ խոսել չգիտի։ դե Ինչ չգիտի, հերը չի ասել զախորթորերը զմրան նման կուգան ու կերտան։ Էհա, ասել է։ Բա որսել է, այս զախորթորերը վաղուց եկել են։ Ինչ խեոր չեն երթա։ Խաշ բերել ես, Պոլոս Մուկոչը Թիֆլիսում շատ ընկերներ ու ծանոթներ ուներ։ Ամեն անգամ, երբ նա Թիֆլիս է գալիս, նրանք կես լուրջ, կես կատակ հարցնում են. «Պոլոս, խաշ բերել ես?» Պոլոզը 1-2 համբերում է մի անգամ էլ, երբ սրանք նորից դիմում են նույն հարցով, համբերությունը հատած Պոլոզը բարկանում է։ «Տո մոնդրիկներ, ամեն անգամ որ ես գամ ու ձեզ համար խաշ բերեմ, ասա մեր կովերը պիտի կաստիլներով մանկանելի»։ Բոլ չեղավ։ Մի օր Պոլոս Մկոչի ընկերների հետ տանը նստած ուտում խմում էր։ Կատուն, որ թախտին սուսուփուս պարկած էր, խորովածի հոտը առնելով արտնանում ու սկսում է մլավել։ Ցիտրոն մի կտոր հաց է գցում, կատուն հացի պատարը կոլ տալով նորից է մլավում։ Փարոխը, որ արդեն բավական խմել, հարբել էր, մի լավ կտոր խորոված է նետում կատվին։ Կատվի գոյությունը մոռացած Մկոչը սրամուտում զբաղեցնում է տղաներին։ Այս միջոցին կատուն, որ խորովածի պատարնել էր կերել, վերստին մլավում է աչքերը չռած նայում։ Համբերությունն հատած մոկոչը հարձակում է կատի վրա։ «Ծո, անտեր ու դուրս»։ Բոլ չեղավ։ Էնե արիաթորը քաշենստը մեր սեղանին էլի։ Փիլոյենց մկոն։ Փիլոյենց մկոն գմրվա ճանաչված ռանչպարներից մեկն էր։ Մոնդարչայի մոդել բոստաններ ուներ։ Հյուրասերեր մկոն, սուպրասեղանի տեր, ասող խոսող, բայց այդ ամենի հետ կարծես ինչ որ տարօրինակություններ էլ ուներ։ Մի օր նա իր տանը հրավերք էր կազմակերպում, հրավիրյալների մեջ է լինում նաև Պոլոզմուկ ուշնու ցիտրոն։ Երբ սուպրասեղանագություն պատրաստում են, մկոն վեր է գնում եւ բաժակը ձերքն առնում ասելով. Իմ ազիզ ախպերտիկ, գիտեք թե այսօր ինչ առիթով եմ հավաքել։ Այսօր ես ձեզ հրավիրել եմ իմ հոգեհացի առիթով։ Ես վաղուց հեռացել եմ այս աշխարից եւ միայն հոգով եմ կենթանի։ Բերեք մի մի բաժակ խմեք իմ շիրիմի, իմ ոսկորների հանգստության կենացը։ Թող մեր գյումորվա հողը թեթև լինի ինձ վրա։ Ծո, խելքը թրծրել ես, ինչեր ես դուրս տալիս, կատաղում է Ցետրոնը։ Սա բրերը թող մարդն իր սելեք նսի, տիկո, տեսնեն խելքն է թրծրել, թե վրա է բերում մեկ ուրիշը։ Տեղեք, ինչի կզարմանաք։ Ես կհավատամ։ Էսի կենթանի նորմալ մարդի խորաթա է, ողորմի հոգուտ մկոջան։ Կսե Պոլոս մոկուրշն աչքերը սրբելով դուրս կելնի։ Մուկուչը վարորդի կողքին։ Մի վարորդ Պոլոզ Մուկուչին ինչ որտեղ տանելիս խախտում է փողոցային եւ թեվակության կանոնները։ Չանցած 1-2 վայրկյան կարծես գետնի տակից մի միլիցիոներ է հայտնվում։ Միլիցիոները մոտենում է ու պահանջում վարորդական վկայականը։ Վարորդը խեղճ-խեղճ հանում է վկայականը ու տալիս միլիցիոներին։ Այ ընկեր, սա քաղաք է հո ձեր գյուղ չէ, որ ոնց ուզես քշես։ Ասելն ու իրավունքի վկայականը ցակելը մեկ է լինում։ Պոլոս Մուկուչը հազիվ իրեն զսպելով դիմում է միլիցիաներին։ «Ախպերս, մեմը սա ինչ մեղքունի վկայականը օրցակեցիր։ Կարգը հոնա չի խանգարել։ Ավելի լավ չէր եղնի այս ղամմազի ականջծագեիր, քան թե թղթի կտորը»։ Հարևանի շունը Պոլոս Մուկուչենց հարևանը մի շուն ուներ։ Այնպես էր ծեծում խեղճին, որ վնգստոցը երկինք էր հասնում։ Մի օր Պոլոսն ասում է. Այ անխիղճ, ինչու ես անասունին այդպես ծեծում։ Ուրիշը որ իմ տեղը լիներ ավելի շատ կծեծեր։ Ախր ինչի համար է։ Բա այդ անդերը երախտամոռ է։ Իմ տանը կոշտ կուտ է, կերթա ուրիշի դրանը կհաչի։ Ավոյի ուխտը Պոլոս Մկոչը մի օր ուխտ է գնում Մուշո Սուրբ Կարապետի վանքը։ Երբ այնտեղից վերադառնում է, Չփլախենց ավոն այցելում է նրան, բարի գալուստ է մաղթում, ապա երկյուղացությամբ հարցնում է. «Ոնց եղա Պոլոս, Սուրբ Կարաբեդը մուրազդ կատարեց»։ «Չէ, ավո, բախտս չբերեց»։ «Ինչի այդղա»։ «Էհ, ժամանակ չուներ»։ «Ինչի ժամանակ չուներ»։ Աստծո հետ հրախոսով կխոսեր։ Աչքով ունքով իմաց արավ թե մի խանգարես, զբաղված եմ։ Ես էլ սпасել չէի կարող, թող եկա։ Ա, դե դու ինչ անես, հալբատ, մարդը զբաղված է եղել երի։ Տղեն հերունի։ Ավոն ամեն անգամ կարդ նստելիս երեքնոց է տալիս։ Մի օր կարապանը զայրանում է կշտամբանքով ասում. «Տո ոչ փուչավո»։ Էդ ոնց է, որ կոտեղեն կարդ նստելիս վճարում է 5 մանեթ, իսկ դու 3 հա 3։ Տղիդ համար ճամփեն երկար է քեզի համար կարճ։ Եթե այդպես շարունակես, այսօրվանից էլ կարկից մոտ չգաս։ Դե տղեն հերունի, մերունի իրեն ապահով կզգա 5 չէ կռնա 6 ու 7 էլ գա։ Խոմ ինձ պես անտեր չի։